Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, Mjesec Ramazan je prilika koja, ukoliko se ne iskoristi, teško će se kasnije nadoknaditi. Životni vijek svih nas je kratak. Makoliko živjeli, naš životni vijek je kratak. Allah najbolje zna da li će neko od nas doživjeti sljedeći Ramazan ili ne. Stoga svi mi trebali bismo što je god moguće više iskoristiti ovu zlatnu priliku, a to ćemo učiniti ukoliko mjesec Ramazan ispunimo dobrim dijelima, ukoliko mjesec Ramazan provedemo u činjenju dobrih dijela. Stoga nastojimo, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, da u ovom Mubarek blagoslovljenom mjesecu Ramazanu što je god moguće više činimo dobrih dijela. Naročito pokušajmo posvetiti se dijelima koja Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli koja su Allahu subhanahu wa ta'ala posebno draga. Posvetimo se dijelima koja su razlog opraštanja naših grijeha, da nam se Allah subhanahu wa ta'ala zbog tih naših dobrih dijela smiluje i oprosti nam loša dijela, oprosti nam grijehe. Spomnije se u hadisu da je Melek Džibril alaihi salam rekao poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam O Muhammede, reci amin za onoga koji doživi starost jednog od svoja dva roditelja, pa zbog hizmeta njima ne uđe u džennet. Pa kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, rekao sam amin. Zatim mu je Džibril rekao, o Muhammede, reci amin za onoga koji doživi mjesec Ramazan, pa umre i ne bude mu u mjesecu Ramazanu oprošteno, pa bude uveden u vatru. Pa sam rekao amin. I treće, rekao je Džibril alaihi salam, o Muhammede, reci amin za onoga u čijem prisustvu ti budeš spomenut, tvoje ime bude spomenuto, pa on ne donese salavat na tebe. Neka je on prezren, reci amin, pa sam rekao, kaže Muhammed sallallahu alihi wasallam, rekao sam amin. Dakle, u ovom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam spominje se da je on, vjerovjesnik alihi salatu, sam dovio aminao na dovu Džibrila u kojoj se kaže reci amin za onoga koji doživi mjesec Ramazan, provede mjesec Ramazan, umre, pa mu u tom mjesecu Ramazanu ne bude oprošteno, odnosno ne bude činio dijela, odnosno ne zasluži da mu se oproste njegovi grijesi, njegova loša dijela. Zato, dragi brate muslimano i sestro muslimanko, kada otpočne svaki novi ramazanski dan, kada otpočnemo sa svojim postom, čvrsto odlučimo da ćemo taj novi, naredni ramazanski dan provesti u dobrim dijelima, u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela. Neka naše ambicije budu visoke, budu velike. Odlučimo da svakog novog narednog dana u mjesecu Ramazanu, što je god moguće više, činimo dobrih dijela. Nemojmo sebi dozvoliti da privedemo kraj privedemo dan kraju, pa razmišljamo, mislimo, dvoumimo se, nismo sigurni jesmo li postili na ispravan način ili ne, da li je vrijednost našeg posta umanjena ili ne, jesmo li postili kako treba, jesmo li učinili neko loše dijelo koje poništava možda naš post ili slično. Nemojmo biti takvi, već odmah od sehura čvrsto odlučimo da ćemo današnji novi dan učiniti mjeseca Ramazana provesti u što je god moguće više dijeli dobrim, dobrim dijelima. Ostavimo se igre i zabave, već požurimo sa činjenjem dobrih dijela i nemojmo biti lijeni, nemojmo malaksati, pomozimo se Allahum subhanahu wa ta'ala, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, وَسْتَعِنْ بِاللَّهُ وَلَا تَعْجَزْ Pomozi se Allahom i nemoj biti slabić. Strogo vodimo računa o svojim prohtjevima i svojim strastima dok postimo odmah na početku prilikom sehura vodimo računa o prohtjevima svoga stomaka. Mnogi muslimani jedu, odužuju sa sehurom, mnogo jedu. Čak čuju ezan, uče muezini ezan, a oni i dalje nastavljaju sa svojim jelom i pićem. A dobro im je poznato da ezan oglašava nastup zore, a sa nastupanjem zore potrebno je ostaviti se hrane, ostaviti se pića. Onaj koji bude jeo nakon zore, nakon što nastupi zora, onaj koji bude jeo i pio, isti je poput onoga koji jede i pije u toku dana. Njegov, dakle, post je pokvaren. Njegov post toga dana je li ne vrijedi. Zato dobro vodimo računa o prohtjevima svoga stomaka. Bolje ranije ustanimo koliko nam je potrebno više vremena, duže vremena da sehurimo, da jedemo, onda ranije ustanimo, a nemojmo dakle oduživati svojim, sa svojim sehurom pa ući dakle čak jeli, kada nastupi zora ući jeli, sa svojim sehurom i još uvijek sehuriti jesti. Vjerovjesnik alihi salatu wasalam je rekao doista Bilal uči ezan noću. Pa jedite i pijte sve dok ne zauči ezan ibn umi mektum jer je on slijep pa ne uči ezan dok mu se ne kaže skoro da je zora nastupila ili zora je nastupila, zora je nastupila. Dakle, jedite i pijte do pojave zore. Kada zora nastupi, nema više, nema više jela i pića. Ramazanske noći su posebne noći, zato nastojimo što je god moguće više da ih oživimo učenjem Kur'ana, učenjem dova, noćnim namazom, možda ponajbolje, jer u namazu mi učimo i Kur'an, učimo također dove, Allahu subhanahu wa ta'ala slavimo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. A također poznato nam je iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu sam da je noćni namaz najbolji namaz nakon obaveznih namaza. I naročito ukoliko je taj noćni namaz u mjesecu, mjesecu Ramazanu kada se dobra dijela mnogo više vrednuju. Zato nastojimo da što je god moguće više posvetimo se namazanu noćnom namazu u ovim ramazanskim noćima. Posvetimo se učenju Kur'ana, posvetimo se dovi, pa čak dakle jeli i pred sam sehur, pred sam nastup zore. Jer je došlo u hadisu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da je rekao naš uzvišeni gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala spušta se svake noći u njenoj zadnjoj trećini na ovo dunjalučko nebo, onako kako to Allahu subhanahu wa ta'ala dolikoje. Mi ne ulazimo u kakvoću njegovog spuštanja. Spušta se na ovo dunjalučko nebo i govori ima li nekoga da mi dovi, pa da mu uslišam dovu, ima li nekoga da traži nešto od mene, pa da mu to dam, ima li nekoga da traži oprosta od mene, pa da mu oprostim, zato nastojmo u ovim trenucima, u zadnjim trenucima, dijelovima noći da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da ponizno i skrušeno upućujemo svoje dove Allahu subhanahu wa ta'ala kada sam Allah dželavala traži od nas da mu upućujemo dove pa da usliša naše dove, da tražimo oprosta od njega pa da nam i oprosti. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je rekao doista u noći ima jedan trenutak i neće ga potrefiti, pogoditi vjernik da u njemu traži neko dobro, dunjalučko ili ahiretsko, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala i neće dati to dobro i tako je svake noći. I tako je svake noći. Nastojimo dakle u noćima da se ponizno i skrušeno obraćamo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala iznoseći svoju potrebu, iznoseći svoju ovisnost jedino o njemu jalla wa ala ne bili smo uh, pogodili taj trenutak u kojem se Allah subhanahu wa ta'ala odaziva svojim dobrim robovima. Također, ramazanski dani su posebni dani, kao što smo čuli, jeli, dijela u njima se mnogo, mnogo više vrednuju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato nastojimo ispuniti te dane, prije svega obaveznim namazima, zatim postom koji nam je propisan u tim danima, zatim ostalim dobrovoljnim dijelima. Nastojimo što je god moguće više da zikrimo, spominjemo, veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga veličamo, da donosimo tekbire, da slavimo, hvalimo Allaha subhanahu wa ta'ala izgovarajući riječi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, vallahu ekbar. To su najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon Kur'ana kako je došlo kod imama muslima, imama Buharije. Također, zato nastojimo što je god moguće više da veličamo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga zikrimo. Ma u kakvom se poslu nalazili, jezik može da nam bude stalno vlažan od ovog zikra. Kako je i rekao Allah poslanika alihi salacom, preporučio jednom od svojih ashaba, preko njega svima nama, neka ti jezik stalno bude vlažan od zikra, od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Klonimo se skupova, klonimo se sjela, klonimo se mjesta na kojima se ne spominje Allah, niti se donosi salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Poznata su nam dobro, jeli pogubnosti, poznate su nam dobro pogubnosti sjela na kojima se ne spominje Allah niti Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Ukoliko smo u radnom odnosu i radimo tokom mjeseca Ramazana, onda savjesno obavljajmo svoj posao. To što postimo, nemoj da se vadimo na post, pa da na svakakav način obavljamo svoj posao, na vrijeme odlazimo na posao, na vrijeme se vraćajmo s posla, nemojmo kasniti na posao i žuriti prije, odlaziti, završavati sa svojim radnim vremenom. Ne, već musliman treba da bude odgovoran, treba da savjesno obavlja emanete koje je preuzeo ti si preuzeo da ćeš raditi to i to određeno vrijeme i nemoj dakle da se pravdaš da se pravdaš postom mi svojim postom želimo oprost naših grijeha želimo podizanje naših stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala a varanjem, lažima to se ne može postići zato gledajmo da budemo muslimani na svakom mjestu u svakom vremenu, u svakoj prilici svakom stanju kako bismo mogli naročito svoje ramazanske noći, provesti što je god moguće bolje u ibadetu, onda nastojimo, ako smo ikako u mogućnosti, da tokom dana, ukoliko nam Allah subhanahu wa ta'ala to dozvoli, da tokom dana malo odspavamo. To se zove kajlula, dakle prije podne ili poslije podne, da malo odspavamo, pa ćemo se sa tim snom uz Allahovu dozvolu, nakon Allahove dozvole pomoći u ustajanju noću i obavljanju noćnog namaza i činjenju drugih ibadeta. Zato je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam i preporučio spavajte kajlulu jer doista šeitani ne spavaju kajlulu, doista šeitani ne odmaraju vi, dakle odmorite. Dakle, Ramazan je prilika koja ukoliko se propusti Allah najbolje zna hoće li se kasnije i kada ona doživjeti. Zato nastojimo ovaj Mubarak mjesec Ramazan da ga provedemo što je god moguće više u dobrim dijelima i klonjenju klonjenju loših dijela. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od takvih koji će ove ramazanske dane i ramazanske noći provoditi što je god moguće više u ibadetu pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim ga Jalla wa'ala da oprosti meni i vama, mojim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa